Allah adın zikredelim evvela Vacip oldur cümle işte her kula Allah adın her kim ol evvelana Her işi asan eder Allah ona Allah adı olsa her işin ölü Herkese biter dünyaya sonu Her nefeste Allah adında müdam Allah adıyla olur her iş tamam Bir kez Allah dese ile lisan Dökülür cümle günah misli hazan İsmi pakin pak olur zikreyleyen her murada erişir Allah diyen Aşk ile gel imdi Allah ideli Derd ile yaş ile ah edelim Ola kim rahmet kıla ol padişah Ol kerimu ol rahimu ol ilah Bir bir ol birliğine şey yok durur Gerçi yanlış söyleyenler çok durur Cümle alem yok iken ol var idi Yaradılmış tanla var idi Var iken ol yok idi insu melek Arşu ferşu ayı gün hem nuh felek Sun ile bunları ol var eyledi Birliğine cümle ikrar eyledi Barine hacet kılavuz sözü çok Bildir ol ki ondan artık ilah yok Geldiler siz bulasız ondan necat Aşk ile derd ile edin salat